If you ask me, why do I stand here so unafraid of everything around me? Proudly I would say, I am a Muslim. If you ask her, why does she dress that way? All covered up in a world that gives it all away.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 Na našem zadnjem predavanju ovdje bilo je riječi o jednoj <clears throat> opakoj i pogubnoj bolesti, ukoliko se sjećate, koja uništava čovjeka, njegov dunjavki i ahiret. Bilo je riječi o kiboru, o oholosti, Večeras uz Allahu subhanahu wa ta'ala dozvolu također ćemo govoriti o jednoj opakoj bolesti. Ništa manje bitno je od prethodne. I kao i uvijek nismo u mogućnosti, prije svega to je nemoguće, a zatim i vrijeme nam ne dozvoljava da obuhvatimo sve. Kada obrađujemo neku temu, da obuhvatimo jeli, sve tekstove koji govore o njoj, govore učenjaka i slično. Pa i večeras će biti dakle ova tema i ovo, ovo nekoliko riječi samo postrek nama da se pozabavimo, da se preispitamo, da se obračunamo. I ovo o čemu večeras inšallahu tala govorimo i savjetujemo jedni druge. Govor je za svakoga. Govor je za svakoga. I za alima i za mutalima. I za onoga koji je učen i za onoga koji traži znanje. I za daju i za običnog čovjeka. Od nje, od ove pogubne osobine niko nije siguran. Sigurni su jedino nevjernici. Sigurni su jedino oni koji su zapali u nju i ne bore se s njima. S tim svojim strastima. Dakle, večeras, Allah govorimo o slijedjenju strasti. Itibaul hava. O slijedjenju strasti, prohtjeva ili kako neki kažu čefova. I uglavnom, ono što ćemo spomenuti, uglavnom govorimo o slijedjenju strasti u vjeri ne dakle o slijedjenju strasti i prohtjeva po pitanju dunjaluka, prohtjeva po pitanju stomaka i spolnog organa, već uglavnom tekstove koje spominjemo i citiramo ovdje večeras govore o slijedjenju prohtjeva strasti u vjeri. Strasti su doista veliki čovjekov neprijatelj. Razlog su svake smutnje i svakog, i svakog belaja. Razlog su svakog belaja onaj ko se prepusti svojim strastima, a ostavi se Allahove upute, skrenut će s pravog puta, otići će na stramputicu, spustit će se na nivo osobe čiji će postupci biti daleko od razboritosti, pa će činiti loša i prezrena, prezrena djela. Stoga na svakom vjerniku i svakoj vjernici, bio učen ili ne, mnogo učen ili malo učen, na njemu je da se bori sa svojim strastima. Jer nas je Selefu Salih upozorio na to i kako. Pa kaže veliki i učenjak i pobožnjak Ebu Hazim Suleiman Darani rahimahullahu Teala, bori se sa svojim strastima kako se boriš sa svojim najljućim neprijateljem. Bori se sa svojim strastima kao što se boriš sa svojim najljućim neprijateljem. Omer ibn Abdelaziz rahimahullahu ta'ala je rekao najbolja vrsta borbe jeste borba sa svojim strastima. Sa svojim strastima u vjeru. Oni koji ne shvataju ovo pa se ismijavaju nisu upoznali i nisu ni shvatili da ih šetan polako dakle vodi ovim putem. Ismijavaju se. za najbolja borba da bude borba sa svojim strastima? Jel ima neka tamo borba volja? Ne, ne. Sa svojim strastima. Selef je to davno rekao. Ono što je bilo dovoljno njima treba da bude dovoljno i nama. Ono što je bilo dovoljno njima treba da bude dovoljno i nama. Ono gdje su oni stali i mi trebamo stati i ne izdizati se iznad njih. Omer ibn Abdelaziz rahimehullahu ta'ala je rekao najbolja borba jeste borba sa svojim strastima. Ne ukrutiš li svoje strasti, ne usmjeruješ ih ka kitabu i sunnetu Allahovog poslanika alihi sallam. Bojat se da ne budeš od one trojice, jedan od njih je procelio na Allahom putu kako je tvrdio, ali nije se borio radi Allaha subhanahu wa ta'ala, nije ukrotio svoje strasti. Slijedio je svoje strasti, svoje prohtjeve u vjeri da se kaže kako je junak, pa će s njim sutra biti potpaljena džehennemska vatra. Asallallahu alafi wa Sufjan Thauri rahimahullahu ta'ala je rekao najsnažniji čovjek jeste onaj koji najviše suzbija svoje strasti. Najsnažniji čovjek jeste onaj koji najviše suzbija svoje strasti. Pa zbog svega ovoga velika je obaveza da progovorimo nekoliko riječi o ovoj temi, o slijedjenju strasti. Ono što također ukazuje na potrebu govora o strastima jeste i činjenica da Allah subhanahu wa ta'ala u svojoj knjizi ogroman broj kuranskih ajta posvetio je tome. Allah subhanahu wa ta'ala onome što je dakle bitno Njemu i posvećuje ogroman govor, zasigurno. Pa kada je on, Allah subhane, posvetio ogroman broj kuranskih ajeta, jeli koji govore o sljeđenju strasti, onda trebamo i mi da posvetimo i odvojimo svoga vremena o izučavanju ove teme, o izučavanju ove teme. Kako kažu, jeli, kaže Ibn Abbas, Allahu talan, kako spominje imam Šatibi u svom dijelu al nije spomenut ni jedan kuranski ajet, nije spomenut ni jedan kuranski ajet o strastima, a da Allah subhanahu wa ta'ala ne kori strasti u tom ajetu. Spominje se 24 kuranska ajeta. 24 kuranska ajeta govore o slijedjenju strasti i kaže Ibn Abbas radijallahu anhuma nije spomenut ni jedan, dakle taj kuranski ajet, a da nije ukorio strasti. Zatim, zbog toga što se malo ko spasio strasti, i vidjet ćemo završcu, malo ko se spasio strasti i zbog toga što se može primijetiti po pokazateljima da čak i učeni ljudi su zapali u ovu bolest. Pa kada učeni ljudi zapadaju, kada i njih okupira ova bolest, kada obolijevaju od ove bolesti, onda smo mi daleko preći dakle da se preispitamo, da nismo i mi tu negdje. Pa dakle govorimo večeras o značenju sljeđenja strasti, o dakle samoj činjenici da li čovjek biva kažnjavan samo ukoliko se pojave kod njega strasti ili već nešto drugo o kuranskim nekim ajetima koji govore o sljedinu strasti hadisima kao što je bio dakle i prošli puta običaj pa kaže se u arapskom jeziku dakle riječ heva u arapskom jeziku ima značenje nečega što čovjek voli Začim pretjerano, začim pretjerano žudi. Kažu hela ima značenje naginjanja, pazite, ima značenje naginjanja, priklanjanja duše prohtjevima u kojima duša pronalazi svoj užitak bez ikakvog šerijatskog dokaza za to. Nema šerijatskog dokaza koji te postiče na to. Dakle, ti sebi pronalaziš ugođaj, duša sebi pronalazi ugođaj, dakle, žudi za nečim kako smatra da će se lijepo jeli, e, osjećati, međutim zato nema nikakvog šerijatskog, šerijatskog jeli, povoda niti dokaza. Ibn Džemzi rahimahullahu ta'ala kaže da je heva naginjanje čovjekove prirode sklonosti prema onome što joj odgovara, s čime se slaže i čime je, sa čime je suglasna. Ibn Kajim rahimahullahu ta'ala kaže heva jeste naginjanje duše prema nekoj, prema nekoj stvari. I složit ćemo se da se svaki čovjek zato pratite naslov. Da se svaki čovjek rađa sa strastima. Strasti su njegov sastavni dio. Ne može se odvojiti od njih. Pa da li se dakle čovjek kažnjava zbog prisustva tih strasti u njemu? Da li se odmah zbog toga kažnjava ili dakle već nešto drugo? Čovjek ukoliko se pojave strasti u njemu, u njemu neće se kazniti zbog toga. Već će se kazniti kako pa je naslov bio Itibaul hava, onaj koji se povede za svojim strastima. Onaj koji bude slijedio svoje strasti, koji se prepusti svojim strastima i bude praktikovao, bude radio ono na što ga njegove strasti, njegovi prohtjevi podstiču. Dakle, samo prisustvo tih strasti to čovjek ne može manje više kontrolisati kod sebe i neće biti kažnjen za to. Međutim, bude li se prepustio tim strastima, bit će kažnjen. Kako kaže šehol Islam ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala u svojim fetvama u desetom tomu na 635. strani, duša se za svoje strasti i prohtjeve ne kažnjava, već se kažnjava ukoliko bude slijedila i radila po tim strastima. Pa tako, ukoliko je strasti budu posticale na činjenje harama, na činjenje zabranjenog, a ona bude obuzdavala, bude sputavala te strasti, strasti, bude se borila sa tim svojim strastima, tada će to sputavanje, pazite, tada će to sputavanje, ta borba sa strastima biti upisano kao dobro djelo. Kao dobro djelo. Neće biti čovjek kažnjen, već će naprotiv biti jeli nagrađen ukoliko se bude borio. I ovo značenje nalazimo također u riječima Allahovog poslanika alihi salatu kako je došlo u hadisu Abu radi radijallahu ta'alan, da je rekao Allahov poslanik sallallahu alihi wa alihi wa svakom Ademovom sinu, svakom čovjeku zapisan je određeni dio u bludu i on ga mora počiniti. I on ga mora počiniti. Pa kaže, tako oči čine blud pogledom. Blud ušio je slušanje. Blud jezika je govor. Ruka čini blud doticanjem, a noga koračanjem. A srce ovo je jetemenna. A srce priželjkuje, žudi za tim. Pa kaže Allahov poslanik alihi pa to spolni organ ili potvrdi ili porekne. Eh, ako spolni organ potvrdi ili porekne, potvrdi, onda će čovjek biti kažnjen. Ako dakle prepusti se tim strastima koje se javljaju u njegovom srcu, prepusti se i dakle učini blud onaj, jeli, pravi, onda će biti kažnjen. Dok ukoliko porekne bude ili se borio, kako kaže šeho i Tajmije, rahimahullahu ta'ala, zatim će, zato će biti ako Bog da, je i nagrađen. Također, nalazimo u hadisima Allahovog poslanika, ali i sam svakako, jeli priznat je mali broj hadisa koji o tome govori, ali dakle dovoljno da se kaže da postoje strasti koje su pohvalne. Dakle, postoje pohvalne strasti, postoje pokuđene, pokuđene strasti. Pa spominje se tako u hadisu Ajše radijallahu talanha da je rekla mnogo sam bila ljubomorna na žene koje su sebe poklanjale Allahom poslaniku alihi salatu wasalam govorila ako Allahu poslanik alihi sallam nema potrebe da se ženi dolazile bi jer ona i govorila ja sam na ja bi se udala za tebe Allahu Pa kaže bila sam mnogo ljubomorna na takve žene, zar može, govorila bi zar može žena sama sebe nekome da pokloni. Pa kaže sve dok Allah subhanahu wa ta'ala nije objavio kuranski ajet Turđi men u min hunne wa tu'vi ilajke men teša wa men ibtagajte min men azelte felađuna halik Možeš zanemariti one među njima, među ženama koje hoćeš odbiti. Možeš pozvati sebi onu koju hoćeš. I od onih koje si odbio, možeš opet, ako hoćeš, jeli pozvati, nijedno od toga nije tvoj grije. Kaže Ajša radijallahu talanha, tada sam rekla Allahom poslaniku alihi salatu wasalam, ne vidim ništa drugo osim da tvoj gospodar hoće da udovolji tvojim strastima. Allahom poslanik alihi salatu sam ono za čim je priželjkivao, jeli, zasigurno je bilo halal. Bilo halal. Pa dakle ovdje strasti imaju značenje, jeli, imaju pohvalno značenje. Također hadis oko kojeg malo jel, ima govora, hadis Abdullah ibn Amra ibn Asa radijallahu anhuma da je Allahu poslanik alaihi salatu islam rekao La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taban lima ji'tu Niko od vas neće potpuno vjerovati kako treba vjerovati sve dok njegove strasti ne budu slijedile ono za čim sam sa čim sam ja došao. Pa dakle sve dok strasti ne budu slijedile šarijat, sa čim je došao, s kojim je došao Allahov poslanik alihi Dakle, hadisu ima prigovora, ali značenje Inša Allah, dakle ispravno, znači je ispravno. Niko neće od nas potpuno vjerovati sve dok, jeli, svoje strasti i prohtjeve ne usmjeri vjeri s kojom je došao Allah poslanik alihi salatu wasalam. Kao što rekao, postoje hadisi s kojima možemo argumentirati da postoji pohvalne strasti. Međutim, pokuđenih strasti je daleko, daleko veće. E, više i sama činjenica da je Allah subhanahu wa ta'ala spomenuo 24 kuranska ajeta i sve jedan govori o tim pokuđenim strastima, Dakle, time se želi ukazati da su strasti tekako, i tekako opasne. Pa Ibn Kajim Rahimahullah ta'ala i kaže u svom dijelu Rabdotul Muhibbin, strasti i prohtjevi su uglavnom ukoreni zbog prevladavajuće štete zbog preovladavajuće štete, upravo zbog toga Allah subhanahu wa ta'ala nije spomenuo strast u Kur'anu da je nije ukorio, također u vjerovjesnikovom alihi salatu islam sunnetu uglavnom se spominju pokuđene strasti osim onih koje govore o dobru. Pa dakle neki kuranski ajeti i vidjet ćemo dakle pogubne posljedice. Onoga koji se prepusti svojim strastima ostavi Allahovu knjigu po strani. Ostavi Allahovu putu. Ja. Pa Allah subhanahu wa ta'ala kaže u Kur'ani Kerimu Ja da vudu inna džalna ke halifetan fil arb fahkum nasi bil haq wa la tette bil hava fa yudillake an sebi lillah. Slijedjenje strasti odvodite, odvodi me sa Allahovog puta. O Davudu, mi smo tebe učinili halifom na zemlji. Mi smo te učinili namjesnikom na zemlji. Pa sudi ljudima, pa sudi ljudima po istini. Ne povodi se za strastima, pa da te strasti ne odvedu sa Allahovog puta. Wala hava fe Ne povodi se za strastima da te ne odvede sa Allahovog puta, te ne odvedu sa Allahovog puta. inna ladine se an sabilillah lehum agabun šedidun bima nesu hisab. Doista oni koji skrinu sa Allahovog puta njima pripada teška kazna zbog toga što su zaboravili na dan na dan polaganja računa, prepuštali se svojim strastima, ostavili Allahovu uputu, nisu dakle e, se prisjećali sudnjeg dana kada će izaći pred Allaha subhanahu wa ta'ala i za to odgovarati. Allah subhanahu wa ta'ala ono što može dakle i takako da nam prejasno kaže koliko su strasti opasne. Naređuje svome poslaniku Muhammedu alihi salocam, najboljem stvorenju da se čuva strasti. A, pa mi smo min babi aula, daleko, daleko, daleko preći da se bojimo toga. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيَةِ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّهُمْ لَنْ يُغْنُوا عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا I mi smo tebi odredili pravac u vjeri. odredili Muhammedu alaihi sallam i svima nama. Allah subhanahu wa ta'ala odredio je pravac u vjeri. Zato ne povodi se za strastima onih koji ne znaju. Doista ti oni sutra na sudnjem danu ništa neće koristiti ostaviti Allahu uputu, ostavite Allahovu knjigu, sunet allahu poslanika, alihi salusom, povesti se za riječima ovoga ili onoga, smatrati da je znanje u riječima ovoga ili onoga, ostaviti Allahovu knjigu i sunet Allahovog poslanika, alihi salusom, taj sutra ti neće ništa moći koristiti. Koristiti a knjiga, koristiti sunet Allahu poslanika, alihi salusom, i na dunjalku, i na ahiretu, to je znanje, kako kaže Ibn Kajim, rahimahullahu ta'ala, u svojoj noniji الكافية شافية للانتصار في الفرقة الناجية الحق العلم قال الله وقال رسوله قال صحابتهم أولي الإرفان ما العلم نسبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فلان znanje ono što kaže Allah قال الله ono što kaže Allah i što je rekao poslanik i što kažu ashabi komentarišujući Kur'an i sunnet Allahovog poslanika alihi salacom a nije znanje već je suludost već je ludost glupost da ostaviš riječi Allahovog poslanika alaihi salatu wasalam, a prihvatiš se riječi fulana, ovog ili onog čovjeka. Stoga dakle, mi smo ti odredili pravac u vjeri, ne povodi se za strastima onih koji ne znaju, za neznalicama, onih koji ne znaju. A danas najviše govore oni koji ne znaju i najbrže daju fetve oni koji ne znaju. Najbrže daju fetve i najviše govore oni, oni koji ne znaju, oni ti sutra na sudnjem danu doista neće ništa moći koristiti. Zatim opet naređuje, Muhammedu alaihi sallam i naređuje svima nama, da kažemo i da kaže Kul la ettebiu ahlaakum qad dalaltu ja neću balan slijediti vaše strasti. Ako bih ja slijedio vaše strasti, onda bi doista bio na zavlodi Ne bi bio, ne bi bio od onih koji su, koji su na pravom putu. Stoga nema čovjeka da je više zalutao. Nema čovjeka da je više zalutao od onoga koji slijedi svoje strasti i ostavi Allahu knjigu. Ostavi Allahu. Nema čovjeka da je više zalutao. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَا هَوَا بِغَيْرِ هُدَ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ A zar je iko gore zalutao od onoga koji slijedi svoju strast, a ne Allahovu, Allahovu putu? Zar je iko gore zalutao? Allah subhanahu wa ta'ala objavio svoju knjigu, u njoj sve pojasnio. Nema ni jedne stvari da nije dakle izostavljene da Allah subhanahu wa ta'ala nije pojasnio ili u svojoj knjizi ili u sunnetu Allahovog poslanika alaihi sallam koji je također objavljen od Allaha subhanahu objava od Allaha subhanahu wa ta'ala ma farratna fil kitabi min šej doista mi u knjizi ništa nismo izostavili tako bilo je dovoljno da se kaže vi koji učite arapski jezik ma farratna fil kitabi en po pravilima arapskog jezika ali Allah subhanahu wa ta'ala rekao ma farratna fil kitabi min šej ama baš ništa nismo u knjizi izostavili sve smo pojasnili jer I poznak su vam riječe Ebu radijallahu talan da je rekao doista Allahov poslanika alaihi sallam nije otišao od nas sve dok nas nije obavijestio o onoj ptici koja se kreće po nebesima. Allahu poslanika alaihi sallam doista dakle o svemu nas je obavijestio. Pa iz toga dakle zasigurno očita zabluda stramputica onaj koji se prepusti svojim prohtjevima čeifovima, a ostavi Allahu, Allahu uputu. Također Allah subhanahu wa ta'ala kaže opet Muhammedu alaihi salatu wasalam وَلَا إِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذَلَّ مِنَ الظَّالِمِينَ Ako bi se ti poveo za njihovim strastima nakon što ti je došlo znanje, nakon što si spoznao, nakon što ti je došla objava, nakon što ti je došla Allahova knjiga, sunnet Allahovog poslanika, i salatu sam doista bi ti bio od onih koji su nepravedni. Zatim Allah subhanahu wa ta'ala onoga koji se prepusti svojim strastima, poisto vjećuje sa najprezrenijom životinjom. Onaj koji se prepusti svojim strastima, ostavi Allahovu knjigu, sunnet Allahov poslanika, alihi sallam, Allahovu uputu, Allah ga poistovjećuje sa prezrenom životinjom, sa psom. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعْ هَوَا da smo htjeli, mi bismo ga znamenjima koje smo mu dali mogli uzdignuti na visoke stepene. Međutim, on se prikovao ahlede ilal ard, prikovao se za zemlju, mislio da će vječno ostati, zato što ga je povela strast za skupljanjem imetka. Od tebe hava i slijedio, li strasti femeteluhu kemetelil kelb, a je njegov primjer poput primjera psa. a njegov primjer poput primjera psa. Ako ga posavjetuješ na tebe laje, ako ga ostaviš na tebe, na tebe laje. Također onaj koji se povede za svojim strastima, svoje strasti uzme za svoju vodilju, ostavi se Allahove upute, njegovi postupci će biti razboriti. Zato dakle jedan od pokazatelja sedbenika strasti jeste stalna kontradiktornost. Danas jedno rade, sutra drugo rade, preko treće rade. Ha? Oni koji se prepuste svojim strastima, ostave jasne dokaze iz Allahove knjige i suneta Allahov poslanika alihi salucam, njihovi postupci će biti zasigurno daleko od razboritosti. Kako kaže Allah subhanahu u suri Al-Kaf, وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَا هَوَا وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا I ne slijedi onoga čije, čije srce nehajno prema našem spomenu, čije smo srce učinili nehajnim prema nama, prema našem spominjanju i koji slijedi strasti pa su stoga njegovi postupci daleko od razboritosti. Onaj koji slijedi svoje strasti može doći do tolikog stepena, do tog stepena da tu svoju strast uzme za svoga Boga. Da pa tu strast uzme za svoga Boga. Potpuno ostavi Allahovu putu. Allah nešto naredi, ne, ne, on sluša svoju strast. Kako kaže Hasan Basri, rahimahullahu ta'ala, to je primjer licemjera koji ništa ne a da ne uradi. Nema prepreke, nema granice, nema bogobojaznosti, nema imana, da ga iman spriječava. Što god poželi, to i uradi. A kaže Allah subhanahu wa ta'ala, afara'ejte men ittahade ilahahu hava. Jesi li vidio onoga? Zamisli vidio onoga koji je svoju strast uzeo za svoga, svoga Boga. Stoga prvi pokaže jedan veliki islamski učenjak koji ima prvu i najljepšu, najbolju knjigu iz Tevhida El imam Ahmed ibn Ali El Makrizi Šafi, rahimahullahu ta'ala, kada govori o ovom ajetu pa kaže ako razmisliš, shvatit ćeš da onaj koji obožava kipa, ne obožava kipa, već obožava svoju strast obožava svoje strasti koje ga postiču na to. Ona obožava svoju strast kojega ga, postiču, na to. Neki hadisi koji govore jeli, o slijedjenju strasti i pogubnostima slijedjenja, slijedjenja strasti. Ebu Berza Leslemi radi Allahu telem prenosi da je Allahu poslanik alihi salatu wasalam rekao doista ono čega se najviše bojim po vas jesu prohtjevi vaših stomaka i spolnih organa i zabludjele strasti. Prohtjevi na dunjaluku i zabludjele strasti po pitanju vjere. Prohtjevi po pitanju stomaka i spolnog organa i strasti po pitanju vjere. Toga se Allahu poslanik alaihi wasalam, najviše za nas pojavio. I kako kaže šeh Albani rahimahullahu ta'ala hadis je vjerodostaj. U hadisu Anesa ibn Abbas radijallahu anhuma Allahu poslanik alaihi salatu wasalam kaže tri stvari upropaštavaju čovjeka. Tri stvari su upropaštavajuće. Pa kaže prevelika škrtost ili pohlepa, zatim strast koja se slijedi i samo zadivljenost. Samo zadivljenost. To dakle čovjeka uništava njegova djela. Pohlepa, prevelika pohlepa, strast koja se slijedi, pohlepa koju se čovjek pokorava. Slast, strast koju slijedi i samo zadivljenost, umišljen, umišljenost sobom samodopadanje. Ebu Jala Šedad ibn Aus radijallahu talan prenosi da je Allahu poslanika alihi salatu wasalam rekao nesposoban je onaj čija duša bude slijedila svoje strasti. On je nesposobnjaković koji se prepusti svojim strastima. Također brojni su govori Selefu Saleha, naših ispravnih prethodnika, o strastima. Pa kaže Alija radijallahu talan, najviše čega se bojim po vas jesu duge nade i slijedjenje strasti jesu duge nade i slijedjenje strasti. Što se tiče dugih nada, one zaboravljaju čovjeka na ahiret, a strasti čovjeka odvode s pravog puta duge nade, danas ću, sutra ću, sutra ću, sutra ću. Odvode od ahireta, ništa čovjek ne priprema se za ahiret, ne radi za ahiret, dok, dakle, strasti čovjeka odvode sa pravog puta. Sehl ibn Abdillahi Testuri, rahimahullahu ta'ala, je rekao, strasti su tvoja bolest. Budeš li se borio s njima, to će biti tvoj lijek. To će biti lijek za tebe. Jaha ibn Maz, rahimahullahu ta'ala, je upitan koji čovjek ima najčušću odluku koji je to čovjek sa najčvršćom odlukom? Pa je rekao onaj koji se najviše bori sa svojim strastima. Onaj koji se najviše bori sa svojim strastima. Hasan al-Basri, rahimahullahu ta'ala, je rekao strast je najgora bolest koja se može naći u srcu vjednika Strast je najgora, najgora bolest koja se može naći u srcu vjernika. Prelijepe riječi rekao je Abu Bekr al-Warraq, rahimahullahu ta'ala. Kaže, kada nadvladaju strasti, srce pocrni. Kada strasti okupiraju čovjeka, njegovo srce pocrni. A kada srce pocrni, njegova prsa postanu tjesna, tjeskova. A kada prsa postanu tjesna, onda dolazi do lošeg ponašanja. Nikomu ne valja. Onda se loše obhodi prema drugim ljudima. A kada dođe do lošeg ponašanja prema stvorenjima, tada oni njega preziru. A kada ljudi počnu njega prezirati, on počne njih prezirati. Znači sve počinje od početka, od strasti ukoliko strasti i čovjeka, njegovo srce pocrni, kada srce pocrni, prsa postanu e, tjesna, kada prsa postanu tjesna, dolazi do lošeg ponašanja prema drugima, svakomu kriv, nikomu ne paše, a kada se ponaša prema drugima, za neko voli e, loše ponašanje, niko ne voli loše ponašanje, ljudi ga preziru, odbacuju, onda i on sebi nađe, je za shodno da kaže, što god više rasrdiš ljude, to si, to si bolji, pogrešno, pogrešno razumijevanje, razumijevanje velikih šehova. Fudail ibn Jad, rahimahullahu ta'ala, je rekao, koga obuzmu strasti i slijedjenje prohtjeva, vam se zatvaraju putevi Allahove podrške. Ko se prepusti strastima, i Allah ga prepusti strastima. Ostavio si Allahu uputu, Allah te prepusti i ne podržavate Allah subhanahu wa ta'ala. Wahb ibn Munarbih, rahimahullahu ta'ala, je rekao, ponašanje koje najviše koristi vjeri Ha, ovo je za nas savjet. Ponašanje koje najviše koristi vjeri ili za vjeru ili u vjeri jeste skromnost na dunjalku. Da budeš skroman, da budeš ponizan na dunjalku. A dok vjeri najviše šteti slijedjenje strasti. Vjeri najviše šteti slijedjenje strasti. Ko bude slijedio strasti, žudjet će za dunjalkom. Ko bude žudio za dunjalkom, voljet će i metak i ugled. Ko bude volio i metak i ugled, mnogo šta će raditi. Ko bude mnogo šta radio, rasrdit će Allaha subhanahu wa ta'ala a nema teže bolesti od one koja vodi do Allahove sržbe. I kaže, nema većeg lijeka, niti boljeg lijeka za gašenje Allahove sržbe u Allahom, Allahom zadovoljstvu. Allahov zadovoljstvo, traženje Allahovog zadovoljstva je najbolji, najbolji lijek za ovu opaku bolest. Pa onaj koji želi da njegov gospodar bude njime zadovoljan, neka ne sluša svoju dušu. Onaj koji želi da njegov gospodar bude s njim zadovoljan, neka ne sluša svoju dušu, jer ko bude slušao svoju dušu, taj neće udovoljiti svome gospodaru. Kada god mu nešto iz vjere bude teško, on će to ostaviti. Kada god mu nešto iz vjere bude teško, on će to ostaviti, pa na kraju neće imati ništa od vjere. Prepuštat će se svojim strastima, sve će mu biti teško od vjere, ništa neće pasati, jeli? Pa će ostaviti mnogo šta. Šabi, rahimehullahu ta'ala, je rekao, strasti su nazvane hevom, jer one svoga od svoga počinioca, bacaju u vatru, jer glagol u varoškom jeziku heva jehli znači baciti. Pa su strasti nazvane helom jer čovjeka, jeli svoga sahibi ubacaju u vatru. A ta rahimehullahu ta'ala je rekao, čije strasti nadvladaju njegov razum. I ko izgubi strpljenje, takav na sudnjem danu neće, neće li imati dobri dijela, bit će razotkriven. će razotkriven. I mnogi, dakle, drugi tekstovi od naših ispravnih prethodnika koji govore o pogubnostima strasti i pohvalnostima borbe sa strastima. Mnogo je razloga zašto ljudi slijede svoje strasti, a ostavljaju Allahovu uputu. Mnogo je razloga. Pa ovom prilikom spominjemo samo neki. Ha, pa sve nas, očeva i majke, nenavikavanje, nasputavanje strastih prohtjeva od malena. Ne navikavamo svoju djecu da sputavaju svoje strasti i prohtjeve od malena. Tako dakle, ovo je možda više vezano za one strasti i prohtjeve po pitanju Dunjaluka. Ništa dijete ne poželi, a da mu babo ne ugodi. Što god dijete zatraži, majka traži od svoga ili supruga da to obezbijedi. A, pa kad dijete prespava saba, naklanja će. Dijete traži neku igračku da mu se kupi, igračka se obavezno kupuje, ne gleda se u njen izgled, niti se gleda u tamburu koja tambura iz nje, muziku. Dakle, a kada su u pitanju dobra djela, hajde, ima vremena, postiće, vidimo Allahov poslanika alihi salatu wasalam da nas postiče da već od sedme godine djecu postičemo na namaz a da u desetoj godini malo i pucnimo ako ne budu htjeli da obavljaju namaz. Vidimo ashave Allahov poslanika alihi salatu sam da su posticali svoju dječicu na post, ili tako? Da su zajedno dječica postila s njima. Pa kada bi se približilo vrijeme iftara, a oni mnogo ogladnuli, počeli plakati, oni bi im davali nešto da se jeli zaigraju nečim, samo da bi ispostili do kraja. Dok dakle kod nas mnogi ne ode računa o ovome što god poželi dijete dadimo. Dadimo. Hajde ima vremena. jer Zatim, zasigurno sjedenje i druženje sa sljedbenicima strasti. Sjedenje i druženje sa sljedbenicima strasti odvešće čovjeka da i on slijedi strasti. Naročito ako nema znanja. Naročito ako je slabavičnost, naročito ako nema svoga stava, nema dakle mišljenja, nije pred nekim učio određena pitanja, bude li sjedio, bude li se miješao sa onima, zehro malo smanji, ne bude li e, dakle odlazio od njih, već bude sjedio s njima sa sredbenicima strasti i on će početi slijeti sigurno strasti. Zato nalazimo lajk morsele, zato nalazimo jeli granate i e, jeli naj, naj, najveće jeli oružje islamskih učenjaka naših ispravnih prethodnika kako nas upozoravaju na, na sjedinje sa sredbenicima strasti. Pa kaže Ibn Abbas radijallahu anhuma ne sjedi sa sredbenicima strasti jer sjedinje s njima omrtuje srce. Ne sjedi s njima, jer to umrtvuje srce. Ibrahim Naha i Allahu tala je rekao, ne sjedite sa sljedbenicima strasti, jer doista sjedenje s njima. Ha. Doista sjedenje s njima doprinosi odlasku svjetlosti imana i srca. Odlasku također nura sa lica i pojave mržnje u srcima jednog prema drugom. I mi smo svjedoci toga, je tako? Doista sjedenje s njima doprinosi odlasku svjetlosti imana iz srca, ljepote nura s lica i dovodi do pojave mržnje u srcima vjernika. Ebu Kilabe, rahimahullahu ta'ala, je rekao ne sjedite sa sljedbenicima strasti i ne raspravljajte s njima. Oni jednu, ti dvi, oni jedno ti dvi. Nije to od sunneta. je da niko ništa ne progovara s takvima. Ne sjedite sa sljedbenicima strasti i ne raspravljajte s njima, jer vam ja ne garantujem da vas oni neće odvesti u svoje zabude ili će vam pomutiti ono što ste do tada imali od vjere. A nemaš znanja, a nemamo mnogo znanja. A pozabavi se Allahom knjigom. Nek ti knjiga bude najveća briga na dunjalku. I da, dakle, što god možeš više učiniš od ibadeta i što god možeš ljepše da učiniš. I da izmetiš drugim ljudima, a ostavi se rasprava, pogotovo rasprava u vjeri. Musab ibn Sad, rahimahullahu ta'ala, je rekao, govori o našoj stvarnosti. Ne sjedi s onim koji je iskušan strastima, doista te neće mi mojići jedna od ove dvije stvari desit se nešto, jedno od ovoga dvoga, ili će te zavesti pa ćeš ga slijediti, ili će se fizički obračunati s tobom na kraju. Ili će te zavesti pa ćeš ga slijediti, ili će ti prijetiti da te negdje mrak ne pojede. Zato se, dakle, ne sjedi s njima, ne raspravljaj s njima. Ebu Džavza, rahimahullahu ta'ala, je rekao da mi komšije budu majmuni i svinje, draže mi nego da mi komšije budu sljedbenici strasti. Da mi komšije budu majmune i svinje, draže mi je nego da mi komšije budu sjedbenici strasti. Abdullah Ibn al-Busri, rahimahullahu ta'ala, je rekao, nije sunnet kod nas da sjedbenicima strasti uzvraćamo na svaki njihov govor. Nije sunnet kod nas da sjedbenicima strasti uzvraćamo na svaki njihov govor, već je sunnet kod nas da s njima niko ne progovara. Već je sunnet kod nas da s njima niko ne progovara. Također jove Sehtijani, rahimahullahu ta'ala, je rekao, ne znam da im mogu bolje i ljepše odgovoriti od šutnje bolje i ljepše i teže po njih odgovoriti od, šutnje. Sa šutnjom najbolje im odgovara. Uglavnom, kada se vratimo tamo na govore islamskih učenja kao tim pokazateljima sredbenika strasti, oni koji slijede ili strasti u vjeri, nalazimo otprilike nekih desetak pokazatelja. Pa, dakle, zasnivanje prijateljstva i neprijateljstva, ljubavi i mržnje na onome na čemu to nije zasnovao Allah subhana i njegov poslanik Muhammed alaihi salatu Pa te volim, pa me voliš zbog nečega tamo zbog džemata, zbog mišljenja, zbog stava, zbog toga što slušaš ovog šeha, zbog toga a, u novije vrijeme mrze se svi oni koji slušaju šehove iz Saudije, jer su svi šehovi u Saudiji popustili. Hajmo sad dole u Misr da slušamo njihove šehove. Pa dakle slušaš šehove iz Misra, volim te, slušaš šehove iz Saudije, mrzim te. Zasnivanje prijateljstva i neprijateljstva, ljubavi i mržnje na nečemu na čemu Allah subhanahu wa ta'ala nije zasnovao, prijateljstvo i neprijateljstvo. Žestoko suprostavljanje neistomišljeniku. Žestoko suprostavljanje neistomišljeniku i smijavanje, horenje, grdnja koji prelaze svaku granicu. Raspravljanje bez granica. Riječi neistomišljenika razumijevaju se kako oni hoće. Oni razumijevaju riječi svoga neistomišljenika kako oni hoće. Ne pitaju šta se htio reći. A nalazimo u govorima Selefa, u govorima priznatih i poznatih učenja kada to ne može tako. Da to ne može tako. Već ukoliko se čuo neke riječi od svoga i neistomišljenika, moraš da budeš pravedan. Jer tako, ili je od pravde, možda treba i pojasniti ovaj termin vahabizam, jer, jer je od pravde kada govorimo o nekome da čujemo što on kaže o sebi, a ne da mi o njemu govorimo. ili tako? da čujemo šta on kaže o sebi. Pa ukoliko on neke riječi rekao, a one su dvosmislene, treba da pitamo šta je htio s tim riječima. On najbolje zna šta je htio, a ne da se mi upuštamo i kažemo ne, ne, on je htio ovo, on je mislio tako. Ako je mislio tako i tako, onda je takav i takav. Ne, ne. Ako je nešto rekao, to je dvosmisleno pitamo njega. I što on kaže, da je mislio tim svojim riječima, tako je. Makar mi htjeli, a to nije bilo ono drugo da ga odčepim što prije. Ja, ne, Čovjek kaže tako i tako i gotovo. Kako spominje šeh, šeh Mohamed ibn Salih u svome vrijednom dijelu Kavajdu Musla. Jeli, ako čovjek kaže tako je, tako je. Ako kaže drugačije, tako je. Jedino kaže problem je ako čovjek kaže pa umre. A njegov govor je dvosmislen. Šta ćemo sada? Kaže ništa. Ostaviš govori gotovo. Ne može se bakćati njegovim riječima. Ne možeš ga pitati, ne može saznati šta je čovjek mislio, ostavi to po strani. Ne? Upuštaj se u to. Dok dakle ovi razumijevaju onako, onako kako hoće i uzimaju iz njihovih govora ono što hoće. Stoga dakle stalna kontradiktornost iz dana u dan. Pa je također od pokazatelja istraživanje grešaka, ispitivanje, provjeravanje s ciljem, dakle provjeravanje učenih ljudi i dolazak na predavanje na dersove na hudbe i samo dakle bilježenje grešaka da se jeli ova ili onaj što prije jeli odbaci kako bi se oni sljedbenici strasti izdigli iznad njih. U svojim govorima malo koriste jasne dokaze u svojim govorima malo koriste jasne dokaze. Ako koriste dokaze, možda dokaz ili u većini slučajeva ne govori o tome. Pa nam govore o mešćidima, koriste dokaze o musallama ili tako govori na mešidima i pokrepljuju mešide, a koriste dokaze, je li o musallama i kažu odgovor smutljivcima, a da se uzmu svi ti tekstovi i da se e, pronađe izvor tih tekstova, onda bi se vidjelo ko je smutljivac. Onda bi se vidjelo ko je smutljivac. Koriste dokaze, nisu jasni u Nisu jasni dokazi. Ako ne slušaju učene ljude, ako slušaju učene ljude, opet oni te njihove riječi razumijevaju kako oni hoće. Kao što je bilo kod nas u Medini, oca su šeha Abdullahu Gunaimanu, hafizahullahu ta'ala, i čovjek fino posavjetuje jedne i druge i treće i pete i desete i sve nas, ha? pa kad se vratili, jedni kažu je ovako mislio, je ovako mislio. Ha? Pa što ste mu išli? Što idete kod učenih ljudi ako se vi stavljate pa jedan danas kaže ja znam šta ću uzeti od Safeta, ja znam šta ću uzeti od Muhidina, ja znam šta ću uzeti od denesa i Uadži, Pa ti najučeni haman od svih njih. Pa idite ljudima pojasni u čemu su pogriješili. Idi pojasni ljudima. Ako je čovjek potrefio ovome, ono, ovom pogriješio, znači ti si učeni od njega pojasnimo. To čovjek ne ide u Jel? U svojim govorima, kako rekao, malo koriste dokaze, svoje stavove jel dokazuju možda riječima učenjaka ovih ili onih i to opet oni razumijevaju kako oni hoće. Ne prihvataju uglavnom ničiji savjet, stoga veliko učestalo cijepanje i podvajanje prisutno i Allah najbolje zna na sve ovo, navodi takve ljude za postavljanje samoobračuna. Dakle, neodvajanje u stranu, neodvajanje od ovih 24 sata određenog vremena da se čovjek malo jeli obračuna da vidi gdje je krenuo i kako ide. Zatim, nepoznavanje Allaha subhanahu wa ta'ala onako kako treba. Jedan je, dakle, od pokazatelja slijedjenja strasti. I jedan je od razloga slijedjenja strasti ljudi ne poznaju Allaha subhanahu wa ta'ala, nismo svjesni da nas Allah subhanahu wa ta'ala vidi, čuje, zna za svako stanje u kojem se nalazimo. Zna ono što kažemo, zna ono što krijemo u sebi. Ono o čemu razmišljamo. Allah subhanahu wa ta'ala sve o tome zna. Ma qadarullahi haqqa qadri. Oma qadarullahi haqqa qadri. Ne poznaju Allaha onako kako treba. Ne poznajemo Allaha subhanahu wa ta'ala, pa slijedimo ovo ili ono. Allah subhanahu wa ta'ala o svemu tome, o svemu tome dobro je obaviješten. Žudnja za dunjalkom, priklanjanje njemu, nastojanje da se postigne sve za čim se žudi, sve što se voli i priželjkuje. Pa onaj koji bude volio zasigurno dunjaluk i prikovat će se za njega. Onaj ko se prikuje za dunjaluk, zaboravit će ahiret. Neće, neće raditi za ahiret zasigurno. Zatim, nepoznavanje pogubnih posljedica strasti. Nepoznavanje pogubnih posljedica strasti. Pa svaki iskren rob, jeli, vjernike i vjernica, kada se upoznaju sa pogubnim posljedicima strasti, očekivati je da se ustegnu, da se ostave slijeđenja strasti u Allahove vjeri. Pa dakle, neke od tih posljedica strasti i strasti su sljedeće. Strasti su razlog stradanja na hirtu. Dakle, zasigurno. Onaj ko se prepusti svojim strastima, ostavi Allahu uputu, stradaće, stradaće na ahiretu. I brojni kuranski ajti govori o tome. فَأَمَّا مَنْ تَغَى وَآثَرُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى Onaj koji se bude uzdizao i u tome svaku granicu prelazio i koji bude davao prednost dunjalku nad ahiretom, pa njegovo mjesto povratka njegovo mjesto sigurnog boravka bit će džahennem vatra a onaj koji se bude bojao stojanja pred Allahom subhanahu wa ta'ala i koji bude svoje strasti suzbijao njegovo boravište u džernetu dakle onaj koji se prepusti svojim strastima njegovo boravište u džahennemu. Također Allah subhanahu wa ta'ala, kako smo čuli, rekao je وَلَا تَتَّبِ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّهُمْ لَنْ يُغْنُوا عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا Ne slijedi strasti onih koji ne znaju, to je sad i oni sutra na sudnjem danu neće moći ništa koristiti. Nećete moći spasti, jeli kazni sutra na sudnjem danu. Stoga je Muhammed ibn Abil Ward rahimahullahu ta'ala rekao doista kod Allaha postoji dan u kojem se neće spasiti Allahove kazne onaj ko se bude prepustio svojim strastima. Strasti odvode iz pravog puta kako smo čuli. tebi Ne povodi se za strastima pa da te odvedu sa Allahovog puta. Za rijeko gore zalutao od onoga skrenuo sa Allahovog puta na stramputicu od onoga koji slijedi svoje strasti. Strasti su razlog neuzimanja pouke iz Kur'an Kerima i sunnita Allahovog poslanika alihi sallam, ne okoristavanja, da čovjek slijedi svoje strasti, ne usvrće se na Allahovu knjigu, niti sunnet Allahovog poslanika alihi sallam, ukoliko dakle ponekad i uzme, strasti su zaslijepile njegovo srce. Hm. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, opasan ajet, وَمِنْهُمْ مَيْ يَسْتَمِيُ إِلَيْكَ ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا trebamo se svi pobojati. I od njih ima onih koji te slušaju. A pa kada izađu, pitaju one kojima je dato znanje što ona je malo prije reče. Što ona je malo prije reče. To su oni kojima je Allah zapečatio srce i koji slijede svoje strasti. Allah zapečatio srce zbog čega? Zbog toga što slijede strasti. Zbog toga što slijede strasti, Allah zapečatio srce pa ništa i ne razumijeva iz kitaba i Pa Opasan kuranski ajde opasan kuranski Od njih ima oni koji se slušaju, kada izađu, kao, pa, ovo ništa nisam o Čemu je priča? Dođu, znate već ko, prvo predavanje, ti govoriš o, o ihlasu, ti govoriš o jekiju. Nije to za nas, daje nešto. Nije to za nas, a to su bitne teme, to su najbitnije teme. Čovjek, o, o, kako su govorili islamski učenjaci, danem je učenih ljudi, da na kojem god među se susjednu, da govore samo o iskrenosti, da govore samo o nijetu, jer to najbitnije u našem životu. Jakin, čvrsti iman, čvrsto objeđenje. Kada je upitan Allahov poslanika alihi sallam u najboljem dijelu, rekao je iman, la kafi, iman u kojem nema nimalo sumnje. e to je dakle nama najprioritetniji. A pa, dakle ne možeš preskakati, otići na 73. stepenicu, a nisi dole osnovu izgradio kod sebe. Strasti upropaštavaju srce i postavljaju se između njega i njegova spasa, kako kaže Ibn Kajim Rahimahullahu tala prelijepe riječi. Srce se neće spasiti u potpunosti, sve dok se ne sačuva pet sljedećih pojava. Širka koji uništava teohid, novotarije koja se suprostavlja sunnetu, prohtjeva koji se suprostavljaju naredbama Allaha subhanahu nemara koji se suprostavlja vikru, sjećanju Allaha subhanahu wa ta'ala i strasti koje se suprostavljaju potpunom posvećivanju svome, svome gospodaru ovih pet pojava prepreka ovih pet pojava su prepreke do Allaha subhanahu wa ta'ala i svaka ova pojava ima svoje podvrste koje se ne mogu pobrojati stoga je velika potreba čovjeka naprotiv nužda da moli Allaha subhanahu wa ta'ala da ga uputi na pravi put jer mu ništa neće jeli koristiti ništa mu neće biti potrebnije od toga Zatim strasti upropaštavaju čovjeka, kako smo čuli, kaže Allah poslanik alihi salatu sam, tri stvari čovjeka upropaštavaju, pohlepa, strasti i samozadivljenost. Neprimjetni odlazak imana. Neprimjetni odlazak imana. Čovjek se pusa, čovjek misli ko je on je, a dakle i ne primjećuje kako ga šetan polako odvodi na stran potica. Rekao je jedan od e, naših ispravnih prethodnika, četiri pojave odvode u nevjerstvo, Četiri pojave odvode u nevjerstvo, sržba, strasti, žudnja i strah. Sržba, strasti, žudnja i strah. Zatvaraju mu se vrata Allahove podrške, Zatvaraju se takvome koji se prepusti strastima, ostavi Allahu uput, Allahu knjigu i sunnet Allahu poslanika alihi salatu sam, njemu se zatvaraju vrata Allahove podrške, jer ne slijedi kitab i sunnet kako da ga Allah subhanahu wa ta'ala podržava. Kaže Allah subhanahu u onom opasnom ajetu أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَى وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلى بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ Jesi li ti vidio onoga koji je svoju strast uzeo za svoga Boga? Pa ga je Allah subhanahu wa ta'ala pravedno sa znanjem o njemu ostavio na srampotici. Pa je njegove uši začepio, njegov dakle sluh je začepio, zapečatio, njegovo srce je zapečatio, na njegov vid, na njegove oči je postavio koprenu, ko će to njega uputiti ako ne Allah? Zašto ne dođete pameti? slijedite strasti ha, i da očekujete podršku od Allaha subhanahu wa ta'ala, da vas Allah subhanahu wa ta'ala i dalje drži na pravom putu, ne, nikada. Stoga, dakle, također strasti su razlog uvođenja novina u vjeri. Neminovno, neminovno. Onaj koji ne bude slijedio kitab i sunnet, bude se prepustio svojim strastima, to će uvoditi novina u vjeri. Kako kaže Hamad ibn Abi Seleme, rahimahullahu ta'ala, pričao mi je moj šeh od jednog Rafidije koji je prihvatio povratio se, prihvatio islam. Pričao mi je moj šeho jednog rafidije da mu je pričao u to vrijeme, u tom zemanu kad je bio, kaže kada bismo se sjeli, kada bismo sjeli i neku stvar razgovarali, neku stvar zaključili lijepom, onda bismo o njoj izmislili hadis. Kada bismo sjeli, pričali i nešto zaključili da je to dobro, lijepo, ugođaj u tome, a duša uživa u tome, onda bismo izmislili, onda bismo izmislili hadis o tome. Strasti su razlog prezira poniženja od strane, od strane drugih, drugih ljudi. Ha, pa vi koji učite arapski jezik znate da u arapskom jeziku za prezrenost se koristi termin sličan. ne Hevan. Pa kažu učenjaci arapskog jezika malo jeli, šale prezr, prezrenost, poniženje ukralo je od strasti onaj nun. Za strast se kaže heva, a za poniženje se kaže havan. Kaže, pa ko bude slijedio strasti, doće i do onog nuna. Ha, na kraju će dobiti onaj nun. Tako je, bit će preznan, bit će ponižen. I čuli smo dakle riječi Ebu, Be, Ebu Bekra al-Varaka, rahimahullahu koji kaže kada, srce, kada strasti okupiraju srce, srce potami, zatim prsa postanu tjesna, zatim dođe do lošeg ohođenja prema ljudima, zatim ga ljudi preziru, zatim i on, i on prezire ljude. Stoga dakle na svima nama je da se dobro Dakle, obračunavamo, da vodimo računa o sebi, da se preispitujemo da li u svakom našem pitanju, vjerskom pitanju slijedimo Allahov kitab, da li se vraćamo na sud Allaha subhane i njegovog poslanika Muhammeda alihi salocom ili na sud svojih, svojih strasti. Pa dakle, onaj zasigurno ko ostavi strasti, a bude slijedio Allahu uputu, bit će postojan u svojoj vjeri, sačuvat će se stramputica, sačuvat će se uvođenja novina u vjeri, spasit će se na dunjalku, neće biti prezren od strane ljudi, neće ga ljudi jeli ponižavati, omalovažavati i sutra zasigurno na ahiretu će se inša Allah ako Bog da spasiti, ući u džennet ko se bude suprostavljao sa svojim strastima, sa svojim jeli strastima. Pa e, nekoliko načina borbe sa strastima jeli, i liječenja ove opake bolesti zasigurno veličanje Allaha subhanahu wa ta'ala i svjesnost Allaha subhanahu wa ta'ala u svakom vremenu i svakoj situaciji. Da veličamo svoga gospodara, da smo svjesni svoga gospodara, da znamo da nas Allah subhanahu wa ta'ala jeli, nadgleda, prati, da zna dakle sve od nama, ma gdje se nalazili, u kojem vremenu živjeli, na kojem mjestu, na kojem mjestu boravili. Allah subhanahu wa ta'ala dakle, poznaje nas dobro. Pa što god želimo da kažemo, što god želimo da uradimo, hoćemo li uraditi po Allahove knjizi ili ćemo uraditi po svojim strastima, Allah subhanahu wa ta'ala je obavješten o tome i Allah subhanahu wa ta'ala dobro to zna. Zatim ispunjavanje srca onim što je suprotno strastima. Čovjek voli svoje strasti i prepušta se svojim strastima. Ne, ne. Vjernik treba dakle da svoje srce ispuni ljubavi prema Allahu subhanahu. Prema Allahove knjizi prema poslaniku Muhammedu alihi salatu prema njegovom sunnetu, da ima ta'zim u svome srcu svega toga, da veliča Allaha subhanahu wa ta'ala, da poštuje Muhammeda sallallahu alihi wa alihi wa sallam, da se žrtvuje za to, jeli, a najbolje će to dokazati svojim držanjem, pridržavanjem, jeli, svega toga Allahu subhanahu wa ta'ala vjeri. Zatim zasigurno učenje dove, što god nam treba da ostvarimo kod sebe, neka korist ili da odagnamo od sebe neku štetu Allahova vrata su prva vrata na koja treba pokucati. Od Allaha subhanahu wa ta'ala treba tražiti. Ha. Pa kada je Allahov poslanik alihi salatu sam to činio, smo daleko, daleko preći. Ili tako? A spominje se u hadisu Kutbe ibn Malika radijallahu talam, da je Allahu poslanika alihi salacom učio gospodaru moj, Allahu moj, ja ti se utječem od lošeg ponašanja, od loših dijela i od strasti. Ja ti se utječem od lošeg ponašanja ili lošeg hlaka, karaktera, od loših dijela i strasti. Ibrahima Tejmi, rahimahullahu ta'ala, učio bi dobi, gospodaru moj, sačuvaj me svojom knjigom, i sunnetom svoga vjerovjesnika alihi salatu wasalam od razilaženja sa istinom slijedim neistinu, da slijedim laže, sačuvaj me, učini me da slijedim kitab i sunnet. I sačuvaj me od slijedjenja strasti mimo tvoje upute i sačuvaj me puteva zablude, nejasnih i sumnjivih stvari i rasprava u vjeri. Omer ibn Abdelaziz, rahimahullahu ta'ala, jedne prilike je rekao Halidu ibn Safuanu učenjaku, posavjetuj me, ali budi kratak. I ja sam. Posavjetuj me, ali budi kratak i jasan. Pa je vola bio kratak jasan i Omeru i nama. trebalo bi, dakle, da bude i nama jasan. Pa je rekao prelipi riječi. Vođo pravovjernih. Doista su mnogi ljudi obmanuti Allahovim skrivanjem njihovih grijeha. Allah subhana i svoje mudrosti skriva naše grijehe. I blagodati prema nama. Da Allah subhanahu wa ta'ala obznani, objelodani sve jedan naš grijeh kaos bi bio s nama. I da nas kažnjava za sve jedan grijeh ne bi bilo stvorenja koje hoda, ne bi bilo ljudskog stvorenja koje hoda dunjalkom. Znači, pa Allah subhanahu wa ta'ala i svoje blagodati i svoje mudrosti skriva grije. Pa kaže, o vođo pravovjernih, doista su mnogi ljudi obmanuti Allahovim skrivanjem grijeha. Veli, nije to ni grijeh. Hajde, nastavi dalje. Nastavi dalje. Allah mu sakrije grijeh. Allah ga ne kazni za taj grijeh. On smatra da to i nije uopće grijeh. I iskušani su hvalama ljudi godin god ih pohvali, oni sve više i više rastu. Kod vjernika, vijedniku, kome? Ha, samo Allahu subhanahu wa ta'ala, ako možemo reći, koristi hvala. Nikome drugom. Samo se Allah subhanahu wa ta'ala hvali. I samo Allah subhanahu wa ta'ala voli hvalu. Vijednik ne smije da voli hvalu. Treba da se čuva toga. Hvala ga može uništiti. Allah subhanahu wa ta'ala jedini dakle voli hvalu jedini zaslužuje. Zbog toga je svoju knjigu i otpočeo. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. I sve i počinje i završava sa hvalom, ili tako? Na sudnjem danu kada bude presuđeno reći se Alhamdulillah. Ha? Dakle, opet zahvala Allahu subhanahu wa ta'ala. Allahu poslanik alihi salacom kada bi ustajao ujutro, prve riječi koje bi govorio Alhamdulillah illadhi ahjana ba'dema matjana wa nusur. Jel tako? Pa stoga, dakle, vjednik se treba dobro čuvati hvale. Kaže, iskušani su hvalama. Zato ova je prelijepa rečenica. Zato ne dozvoli da neznanje drugih ljudi o tebi prevlada tvoje znanje o tebi. To što drugi ne znaju ko si ti, ti dobro znaš ko si. To što drugi ne znaju ko si, nemoj da se time bodriš. Ti dobro znaš, kad se zatvoriš među četiri zida, osamiš sa svojim gospodarom, znaš ko si. Znaš šta si pročito, znaš šta si izučio, znaš šta govoriš, jesi li dostajan toga ili nisi dostajan toga i svaki od nas. Nemoj da te neznanje drugih ljudi o tebi dakle zavara i prevlada kod tebe tvoje znanje, tvoje znanje o tebi. Jel pa kaže Allaha molimo da nas sačuva, da se ne obmanemo Allahovim skrivanjem naših grijeha, da se ne radujemo hvalama ljudi, da se ne okrećemo od Allaha i naredbi, niti da budemo manjkavosti u njihovom izvršavanju, kaže Halid ibn Safwan i molimo ga da nas sačuva priklanjanja strastima, pa je Umar ibn Abdulaziz, rahimahullah, tela zaplakao i kaže, molim Allaha da me da mene i tebe sačuva od slijedjenja strasti. Zasigurno kako se boriti sa strastima i kako se sačuvati strasti, udaljavati se dakle od takvih sjela gdje se okupljaju sljedbenici strasti. Što dalje dakle biti od njih? Pa se družiti sa učenim ljudima umjesto dakle sa sljedbenicima strasti. Zatim ostaviti dakle njihova mišljenja, njihove knjige, njihova predavanja, njihova sjela ili njihove skupove, sve što potiče od njih Zatim moramo se upoznati sa onim pogubnim posljedicama slijedjenja strasti, da nam vas da budu na umu, da nema onoga koji je dalje zalutao i više zalutao od onoga koji slijedi svoje strasti, pa čak dakle, može doći do onog stepena da svoju strast uzme, uzme za svoga Boga. Svjesno da svaka stvar ima svoj početak, ima svoj kraj, završetak, pa čiji početak bude slijedjenje strasti, neka zna da će biti prezrenost, poniženje i kazna sutra na sudnjem danu, njegov kraj, njegov, njegov završetak. Ispunjavanje svog slobodnog vremena, što god je moguće više, dobrim dijelima, učenjem Kur'ana, zikrom, spominjanjem Allaha subhanahu wa ta'ala. Nemojmo nikad zaboraviti da Allah subhanahu wa ta'ala na brojnim mjestima spominje zikr. I to kada? Nakon najvećih ibadeta, nakon hađa, nakon posta, nakon svih namaza, nakon džume namaza, naređuje nam da Allah subhanahu wa ta'ala mnogo zikrimo. Na, u borbi, nas dakle fijuk metaka i zvekjet sablji i blizina neprijatelja ne odvrati od Allahovog zikra, spomena Allaha subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Tako i mnoga druga dobra djela da činimo da bismo što manje ostavili prostora šeitanu da nas dakle ne navede na slijedjenje strasti. Jel? Pa dakle strasti nalaze se pri svima nama. Pa se dakle dobro obračunajemo sa sobom i pratimo dakle da li slijedimo strasti ili slijedimo Allahu subhanahu wa ta'ala knjigu. Mako bili, imali znanje, imali ogromno znanje, imali ogromno iskustvo 20, 30, 40, 50 godina u davetu, u Allahovoj vjeri, dobro se vodimo računa. Nismo ni svjesni, može nas dakle šetan polahko odvesti, odvesti na stran poticu. Zato je prelijepo rekao jedan od Selefu Saliha, prelijepe riječi, da se mogu ispisati zlatom, da bi ispisati. Čovjek, iako je inteligentan i iskusan, ima iskustvo, mora da se savjetuje sa drugima da bi očistio svoje mišljenje od strasti. Čovjek makoliko je imao znanje imao iskustvo, mora da se savjetuje s drugima, a ne pusti da ja njemu odgovorim. Aha, sad ću ja njemu odgovoriti, sad ću ja njemu začepiti, sad ću ja ovo, sad ću ono. Halo, šta si ti pročitao? Šta si ti izučio? treba jedni da dovimo za druge. Kada vidimo velike imame, Ahmed Rahime Allah htjela neprestano spominjao Šafiju, pa mu njegova djeca kažu zbog čega toliko spominje Šafiju? Što spominješ? Pa kaže primjer Šafije u ovome to je poput primjera sunca na Dunjanoku. Ebu Jusuf Allah ta'ala često u namazu u namazu bi dobio gospodara oprosti meni mome ocu Allahumma gfirli vali ebi vali ebi hanife oprosti meni mome ocu i Ebu Hanife Ha, dok mi jedan drugom samo gledamo kako ćemo jeli, odgovoriti. Makoliko imao znanje i bio iskusan u davetu, mora se savjetovati sa drugima da bi očistio svoje e, mišljenje od slijedjenja strasti. Pa Allah subhanahu wa ta'ala molim da nas sačuva ove opake bolesti, uništavajuće bolesti, da nas pomogne u suprostavljanju strastima i borbi s njima, da nas pomogne na slijedjenju Allaha i subhanahu wa ta'ala knjige i sunneta njegovog poslanika, alihi salatu salam, da nas sačuva stradanja i na إلى آخرته دين الإسلام ديني والعرب غير ديني محمد اللي هديني نور الإيمان دين الإسلام ديني والعرب غير ديني محمد اللي هديني نور الإيمان